Thank you. Շատ հանդիպումներ ունեցանք թե պաշտոնատար անձանց հետ, առողջապահության նախարարի, պետական նախարարի, պաշտպանության նախարարի, ազգային ժողովի պատվիրակության այդ փոխնախագահի գլխավորությամբ այցելեցինք Մարտունի զինվորական հոսպիտալ եւ հիվանդանոց, Մեխակավանի զինվորական հոսպիտալ, Հադրութի հիվանդանոց, այսօր էլ այցելում ենք Մարտակերտ եւ զինվորական հոսպիտալ եւ հիվանդանոց։ Իմ ցանկությունը այցելելու պատահական չէր, որտեղ ես ուզում էի անձամբ տեսնել թե ինչ պայմաններում են աշխատում մեր բուժաշխատողները եւ ինչ պայմաններում են բժշկական օգնություն ստանում մեր քաղաքացիները, որովհետեւ մեր համար տարբերություն չկա։ Մեր հայրենակիցները, որ հանրապետությունում են ապրում եւ հավասարապես կարեւոր է, որ դրանք ստանան որակյալ բուժօգնություն։ Ծանոթացանք խնդիրներին, որոնք որ աշճանաբար իհարկե նաեւ լուծվում են։ Կարող եմ ասել, որ դրական առաջընթաց կա։ Նույն օրինակ Հադրութի բժշկական կենտրոնում ես արդեն երկրորդ անգամ է եւ տեսա, որ վերանորոգվում է մանկաբարձական բաժանմունքը, որտիսի մեր հղիները ավելի լավ պայմաններում ծննդաբերեն ու կարծում եմ, որ որ նման ուղղությամբ բոլոր բուժհաստատությունները կվերանորոգվեն, կվերազինվեն։ Ստեփանակերտում տեսա բժշկական կենտրոնում նոր սարքավորումների տեղադրում մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի եւ համակարգչային տոմոգրաֆի ոլորտը զարգանում է, դրական փոփոխություններ կան, մենք էլ մեր կողմից աջակցում ենք առողջապահության նախարարությանը Արցախի, որ այդ հարցերը ինչքան որ արագ լուծվեն ու մենք երկու հանրապետություններում էլ ունենանք բարձրորակ բժշկական ծառայություն, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ զարմացած էինք մի համակարգի ներդրումով, որ մեզնից ավելի առաջ է անցել ստեղծել Արցախի հանրապետությունը, դա Պոլիտիկայում հերթագրման համակարգն էր էլեկտրոնային, որը մենք հիմա մեր մասնագետները ուսումնասիրում են, որպեսզի տանենք եւ ներդնենք Հայաստանում։ Պարոն նախարար, երրորդյա աշխատանքային այց Արցախ։ Շատ է ժամանակը թե քիչ Արցախում աշխատելու համար։ Երբեք շատ չի, ավելի շատ քիչ է, որովհետեւ ցանկություն կա ամեն ինչ մանրամասն իմանալու, ինչպես ես անում եմ դա Հայաստանի Հանրապետությունում, սա իմ ճիշտ է երրորդ տասն է արդեն, այս վերջի 10 ամսվա ընթացքում, բայց կարծում եմ, որ բարբերականություն հնարավորությունը պետք է մոտեցնել, ավելի հաճախ գալ եւ հաճելի ալինել Արցախում որպես հայաստանի քաղաքացի, կարևորելով Արցախը որպես հայոց պետականության հիմնասյուներից մեկը, այսինքն ոչ միայն որպես առողջապահության նախարար եւ կարևոր է արդեն ոլորտային հարցերը տեղում քննարկել եւ լուծել ու այս հարցերը շարունակական են լինելու։ Սա իհարկե ամենաերկար այսն էլ ու հատուկ պլանավորված էր հենց այդպեսին, որպեսզի կարողանանք ինչքան հնարավոր շատ բան տեսնել, բայց օրինակ մեծ հաճույքով կուզենայի նաև այցելել գյուղական համայնքների բժշկական կենտրոններ, ամբուլատ լաբորատորիաներ, բուժական կաբարձական կետեր մի անգամ անցյալ այցի ժամանակ եղել են, բայց կուզենամ նաև շատ ավելի տեղեր լինել։ Նույնը ես փորձում եմ անել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարոն նախարար, երբ գործողումից հետո տուն մտնեք, առաջին տպավորությունը Արցախի մասին, տնեցիներին ինչից է սկսելու պատմությունը։ Բարեբախտաբար տնեցիները իրանք էլ ունեն իրենց տպավորությունները Արցախից ու ես չպետքա որ պատմեմ, բայց այն ինչ որ իրականում զգացել ու տեսել եմ, ջերմություն, լավ եղանակ, ինչու ոչ ավելի տակ, քան Հայաստանում է մարդկանց ջերմությունը, հյուրընկալությունը, զարգացող երկիրը, պետությունը, կառուցվող բժշկական կենտրոնները, այսինքն միտեղ, որտեղ որ արժի ապրել։ Ինչ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել եւ ինչ կարող են տեղի ունենալ, կապված եւ աշխատավարձերի եւ տարբեր այլ հարցերի շուրջ ուղղությունը շատ բարդ լուծվող է ժամանակի առումով, իսկ շատ արագ հնարավոր չէ լուծել։ Դրա մի քանի եղանակ կա։ Մեկը բուժաշխատողների աշխատավարձի բարձրացումն է, որ բուժաշխատողն իրենք ուզանան կան աշխատեն։ Երկրորդը նպատակային ծրագրերն են, երբ որ նպատակային, ասենք, շրջանավարտները դպրոցի ընդունվում են համալսարան բժշկական, հետո պարտադրված ու դրական իմաստով պարտադրված գալիս են հետ աշխատելու։ Երրորդը արդինատուրան կլինիկական, երբ որ եթե նույնիսկ նպատակային ծրագրով չեն ընդունվել հենց առաջի կուրսից, ապա կլինիկական օրդինատուրա անցնելուց հետո պարտավորված լինեն վերադառնալ նման ծրագիր մենք էլ ունենք Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համար ու մեր մոտ էլ այդ նույն խնդիրը կա, ձեր մոտ մի քիչ ավելի սուր է ու մենք նախարարի հետ քննարկում ենք այդ հարցը, նաև լուծման մի եղանակել բուժքույրական անձնակազմի հզորացումն է, որովհետև բոլոր տեղերը չի որ պետքա բժիշկներ եւ շատ հաճախ եթե լավ պատրաստված բուժքույր ենք ունենում, նա համարյա կարողանում է կատարել այն գործը, որը որ կարող է անել բժիշկը։ Նաև այս համատեքստում պետքա դիտարկել արագ տեղափոխման հնարավորությունը, որովհետև եթե դու ճունես բժիշկ եւ հնարավոր էլ չի ամեն տեղ ունենալ բժիշկ, այսինքն օրինակ մենք ունենք մոտ 1000 գյուղ, բայց ունենք բժիշկ մոտ 2-300-ում, իսկ նրանց հացում միայն բուժքույրեր են, բայց պետքա ունենաս լավ համակարգ, որպեսզի ծանր հիվանդներին կարողանաս արագ տեղափոխես այնպիսի բուժքնա, որտեղ որ կա բժիշկ, օրինակ Հադրութի գյուղերից Հադրութ, Հադրութից Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից էլ Երևան, եթե շատ բարդ բուժօգնության կարիք կա, ու այդ բոլոր ուղություններում աշխատանքներ տարվում են։ Պարոն Թորոսյան, դուք մշակել եք ծխելու մասին մի օրինագից։ Կխնդրեմ մի քանի խոսք այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ Արցախը պետքա հետևի Հայաստանի օրինակին, առնվազն առողջապահության նախարարությունը այդ կարծիքը նույնպես կիսում է ձեր։ Ինչու՞։ Որովհետև ինչպես ասացի, մեր համար տարբերություն չկա մեր հայրենակիցները, թե որ երկրի քաղաքացիներ իրենց առողջության պահպանման տեսանկյունից, իսկ ծխելու դեմ մեր գործողությունները պետքա դիտարկել միայն այդ տեսանկյունից։ Մենք ուզում ենք ունենալ առողջ եւ երջանիկ հասարակություն։ Առողջության կոմպոնենտներից մեկը այդ վնասակար սովորույթը հանելն է, որովհետեւ մեր հիվանդացության 3 հիմնական պատճառներից բոլորի համար ծխելը ամենաառաջի ռիսկի գործոնն է, դա սիրտանոթային հիվանդություններն են, քաղցկեղը եւ թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդությունները։ Դուք ծխում եք, պարոն նախարար։ Ես չծխում, ոչ։ Եվ ամեն ինչ անելու են, որ Հայաստանում շատ ավելի քիչ ծխեն, այդ թվում նաեւ Արցախում, ու դա պետք է դիտարկել միայն այդ տեսանկյունից, սկսած դեռահաս տարիքից ծխախոտի օգտագործումը վերջացած որ արդեն այն աստիճանի են ծխում, որ արդեն ինչ հիվանդություն ասես ունեն։ Այսինքն միայն այդ տեսանկյունից ու ձեզ էլ կոչ եմ անում ամեն ինչ ներկայացնել այդ լույսի ներքո եւ երբեք չփորձել դա կապել ինչ որ մարդու իրավունքների ոտնահարման հետ, ոչ մեկ չի արգելում ծխելը, պարզապես մենք ուզում ենք դրթենք մարդկանց, խնդրենք մարդկանց, կոչ անենք մարդկանց իրենց մասին հոգ տանել ընդհանրապես։ Պարոն նախարար, կարծես երկարեց հանդիպումը падգամավորների հետ։ Ինչու՞։ Շատ ուրախալիորեն երկարեց, ես ճիշտ ասած չէի սպասում, կարծում եմ որ 4-5 ժամ կտևի, բայց ավելի երկար է, որովհետև կար հետաքրքրություն մեծ, հենց падգամավորների կողմից հասկանալու ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը, որը կարող է արվել նաև Արցախում։ Իմ կողմից բացատրելու շատ բաներ անկախ հարցերից, տարբեր քննարկումները ծավալվեցին տարբեր խնդիրներ շուրջ, դեղերի որակից սկսած մինչև ծնելիություն, ծխախոտի օգտագործում, նորօրինական նախաձեռնություններ, հագեցվածություն բժշկական հիմնարկներ, այսինքն շատ-շատ հարցերի շուրջ քննարկեցինք, դրա համար երկար տարած։ Պարոն նախարար, երրորդյա այցով դուք երբ Արցախում էիք, ապա ձեր, այսպես ասած, գործողման առաջին վայրը Մարտունու շրջանային բուժմիավորումն էր եւ Մարտունու զինվորական հոսպիտալը։ Կարծում եմ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարի հետ դուք այդ երկու բուժհաստատությունների հետ կապված քննարկել եք տարաբնույթ հարցեր, կխնդրեի մեկնաբանեիք։ Որպես այդպեսին քննարկում էլ չի եղել, պարզապես տեսնելով պայմանները եւ հագեցվածությունը թե բժշկական կադրերով, թե շենքային պայմաններով, միշտ այդ հարցը ծագმა, որտեղ նույնը արվել է Հայաստանի Հանրապետությունում երկու տեղ, դա Բերթի զինվորական հոսպիտալի եւ Բերթի բժշկական կենտրոնի միացումն ա եղել եւ Վարդանիսի զինվորական հոսպիտալի եւ բժշկական կենտրոնի, ու կարծում եմ, որ մենք ունենալով այդ երկու խնդիրները, բժշկական կադրերով եւ սարքավորումներով հագեցվածությամբ պետք է լուծում գտնենք եւ թույլ չտանք, որ ռեսուրսները ցակուցրիվ լինեն, այսինքն միտեղ մեկը լինի, մյուստեղ մեկը, բայց իրականում ոչ միտեղ նորմալ ծառայություն չմատուցվի։ Այս հարցը մենք ավելի գլոբալ ենք փորձելու լուծել, պաշտպանության նախարարության հետ քննարկելով, բայց արագ ինչ որ բաներ պետք չի սпасել այդ առումով։ Հիմա դեռ այս բանի ոչ որոշում կա, ոչ էլ մոտ ժամանակներս ինչ որ բանա լինելու։ Որ նախարար Թավշյա հեղափոխությունից հետո եւ արցախցիների սпасելիքներն են շատ եւ հայաստանյան մեր հայրենակիցների կոնկրետ ինչ փոխվեց ձեր համակարգում եւ ինչ սпасելիքներ ունեք հիմնականում փոխվեց մոտիվները, մեր մոտիվները, կառավարության մոտիվները, թե մենք ինչ ենք ուզում անել եւ ինչ էին ուզում անել նախկինում։ Օրինակ, եթե ինձ հարցնեք, թե ես ինչ եմ ուզում հիմա անեմ, ես օրինակ չեմ ուզում զարգացնեմ իմ բիզնեսները, չեմ ուզում ինչ որ մեկին արտոնություններ տան, ես ուզում եմ դրական փոփոխություններ բերեմ Հայաստանում։ Դրանք ստացվեն սկզբում փոքր, հետագայում մի քիչ ավելի լայնացավալ, որոշ ծրագրերի արդյունքները կտեսնենք 5-10 տարի հետո, բայց առնվազն մենք գնալու ենք ճիշտ ուղղությամբ եւ ոչ թե Իսկ առողջապահության համակարգում ինչ եք ուզում։ Առողջապահության համակարգ համակարգում ուզում եմ ուժեղ կանխարգելիչ բժշկություն, երբ որ հիվանդությունները կանխարգելվեն եւ ոչ թե ծանրանան եւ ամենավերջի ստադիաներում չկարողանանք փրկել պացիենտներին։ Ուզում եմ համապարփակ ծածկույթ ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ, որը հավանաբար կլինի ապահովագրության տեսքով եւ որպես առանձին ուղղություն ուզում եմ քաղցկեղով հիվանդացության ցածր մակարդակ եւ բուժման լայն հնարավորություններ այդ պացիենտների համար։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջին տիկինը հանդիպեց լրագրողների հետ եւ այն այնտեղ բարձրացված հարցերից մեկը վերաբերում էր Արագիլ հիմնադրամին, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Հակոբյանն ասաց, որ մոտ 40 զույգ սպասում են։ Ում են սպասում եւ ինչու։ Եթե խոսքը արտամարմնային բեղմնավորման մասին է, ես կարող եմ ասել, թե պետությունը ինչ է անում այդ ուղղությամբ։ Մենք այս տարի 210 միլիոն դրամ ենք նախատեսել մեր պետական բյուջեից արհեստական բեղմնավորման եւ օժանդակ տեխնոլոգիաներով վերարտադրողական առողջությանը օգնելու։ Հիմա վերջնականապես չափորոշիչն են գծում, թե ում է դա, ասպես ասած, հասանելի լինելու, որ քաղաքացիների մեջ հավանաբար դրանց մեջ կլինեն զինվորականների ընտանիքները, նախնական քննարկումներն եմ դա ասում, վերջնական կհայտարարենք, ինչ վերաբերում է կողքից տարբեր ֆոնդերի կողմից աջակցությանը նման ընտանիքներին, անկեղծ ասած մենք դրա մեջ չենք մտնում, ինչու, որովհետև համարում ենք, որ դա իրենց գործն է, այսինքն ցանկացած ֆոնդ կարող է որոշել ու որ քաղաքացուն օժանդակել, որին չօժանդակել։ Մենք պարզապես փորձում ենք համագործակցել այս մեխանիզմով, որովհետեւ եթե մենք չենք կարողանում անել, ապա նրանք անեն կամ հակառակը, եթե նրանք չեն կարողանում անել, մենք անենք։ Ես մի բան եմ ուզում շեշտեմ այս առումով, չբերության բարձր մակարդակ մենք ունենք, բայց դրա լուծումը ոչ թե արտամարմնային բեղմնավորման դեպքերի քանակը մեծացնելն է, այլ հակառակը։ Դեռահաս աղջիկների առողջությամբ զբաղվելը 14-15 տարեկան, որպեսզի նրանց մոտ չզարգանա ճբերությունը, ոչ միայն աղջիկների, նաև տղաների, բայց հիմնականում աղջիկների, այսինքն էլի կանխարգելում է, այսինքն մենք ճբերությունը պետք է կանխարգելենք եւ ոչ թե ճբերության հետևանքների դեմ պայքարենք արտամարմնային այն բեղմնավորումը խթանելով։ Գարուն է, իսկ մենք սպասում ենք արագիլներին, որպեսզի շատ նորածիններ բերեն։ Մենք էլ ենք սպասում։